السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأولا أحمد ربي سبحانه وتعالى الذي يسر لي بأن ألتقي بآبائي وإخواني وأبنائي في هذه المنطقة وفي هذا المسجد الطيب ليذكر بعضنا بعضا وليوجه بعضنا بعضا فنحن بحاجة إلى التناصح والتذكير والتواصي بالحق ولا سيما أننا في زمن اختلطت فيه كثير من المفاهيم فنحتاج إلى أن نتعلم العلم الصافي الخالص الذي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan bagi kami untuk berjumpa dengan orang tua-orang tua kami, saudara-saudara kami dan putra-putra kami yang ada di kota yang ada di Pulau Bali ini dan terkhusus saudara-saudaraku yang hadir di masjid yang mulia ini. Kesempatan yang mulia ini insya Allah kita akan manfaatkan untuk saling menasihati saling mengingatkan, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Terkhusus kita hidup di masa sekarang ini, sebuah masa yang banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam memahami agama ini. Maka sungguh kita semua sangat membutuhkan ilmu yang murni, yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. والموضوع الذي أريد أن أتحدث عنه في مقام هذا وفي لقائي هذا معكم موضوع مهم جدا بل هو من أعظم المواضيع التي أرسل لها الحق تبارك وتعالى أرسل له الرسل هذا الأمر بيان حقيقة التوحيد وبيان منزلته العالية فالتوحيد أمره عظيم ومما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون مكانة التوحيد وعظم منزلته في الإسلام لا يعرفون ما لهذا الأمر من عظيم الشأن في الإسلام ولذلك استهان كثير من الناس بل وللأسف كثير من الدعاة استهانوا بالدعوة, بالدعوة إلى التوحيد فحصل تفريط عظيم وحصل بين المسلمين شر كبير لماذا لأنهم لم يهتموا بهذا الأصل الأصيل فالتوحيد قبل أن نذكر منزلته نذكر أولا حقيقته ما حقيقة التوحيد التوحيد ما حقيقته ماذا يعني ما معناه التوحيد معناه إفراد الله سبحانه إفراد الله بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات إفراد الله بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات نشرح شرحا ملخصا لهذا التعريف إفراد الله معناه أن تخص الله وحده فقط لا تدخل معه أحدا آخر لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا رجل صالح هذا معنى إفراد الله أن تخص الله وحده بهذا الأمر لأنك إن أدخلت معه آخر فقد أشركت هذا معنى إفراد الله بما يستحقه أي إفراد الله بحقوقه أن تخص الله بحقه فحق الله له حق الله يكون له فقط من ماذا من الألوهية والروبية والأسماء والصفات من الروبية ما هي الروبية؟ الله له أفعال لا يشاركه في ذلك أحد من الخلق والرزق والقبض والبسط الإحياء الإماتة الهداية الهبة هبة الولد رفع الضر جلب النفع زيادة الرزق توسعة الرزق شفاء المرض هذه كلها لله لا يقدر عليها إلا الله فالمقصود أن تفرد الله بهذه الأمور وتعتقد أنه لا يقدر عليها إلا الله فإن اعتقدت أن غير الله قادر ولو على شيء من هذه الأمور فقد وقعت في الشرك لأنك سويت غير الله بالله أو سويت الله بغيره هذا هو توحيد الربوبية أن تعتقد أن الله هو الرب الخالق المالك المدبر تصرف بهذا الكون جملة وتفصيلا راجع إلى الله فقط هذا هو توحيد الربوبية نعم Tema yang insya Allah akan kita bahas bersama dalam kesempatan ini merupakan tema yang sangat penting sekali. Bahkan termasuk di antara tema yang terpenting yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan tema tersebut yaitu penjelasan tentang hakikat tauhid dan kedudukannya yang sangat mulia dalam agama ini. Tauhid merupakan perkara yang sangat agung. Namun sangat disayangkan tidak sedikit dari kaum muslimin yang mengetahui hakikat tauhid tersebut. Tidak sedikit dari kaum muslimin Yang tidak mengetahui kedudukannya Yang sangat tinggi dalam agama Islam ini Oleh karena itu Di antara manusia Atau bahkan banyak dari umat manusia Yang meremehkannya Bahkan lebih dari itu Tidak sedikit dari para da'i Yang meremehkan tauhid dan bermudah-mudahan terhadap tauhid tersebut sehingga terjadilah sikap meremehkan terhadap tauhid terjadilah di antara di tengah-tengah kaum muslimin sesuatu yang amat buruk dikarenakan mereka jauh dari tauhid mereka tidak memperhatikan mereka kurang memahami mereka kurang mengerti tentang permasalahan tauhid ini. Apa hakikat tauhid dan apa yang dimaksud dengan tauhid tersebut? Tauhid adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yastahiqquh. Memurnikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang hanya berhak untuk Allah subhanahu wa ta'ala memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam al asma wa sifat nama-nama dan sifat-sifatnya ini semua Insya Allah kami akan jelaskan walaupun dengan penjelasan yang ringkas apa yang dimaksud dengan memurnikan Allah? Yang dimaksud dengan memurnikan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Engkau mengkhususkan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya dalam permasalahan ini Dalam permasalahan Tauhid Tauhid Rububiyah Tauhid Al-Uluhiyah dan Tauhid Al-Asma' wa Sifat Tidak menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan seorang Nabi pun yang diutus olehnya Tidak pula disamakan dengan seorang malaik, dengan malaikat yang terdekat sekalipun dengannya Ataupun disamakan dengan orang soleh Mengapa demikian? Karena jika engkau memasukkan suatu kehususan yang semestinya diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah maka sungguh engkau telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala engkau telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk kita yakini akan rububiyahnya uluhiyahnya dan al-asma was sifat. Kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki hak rububiyah yaitu kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai amalan-amalan perbuatan-perbuatan yang sama sekali tidak sama dengan perbuatan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala Dialah zat yang maha menciptakan alam semesta ini Dialah yang mengatur alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rizki Yang menghidupkan Yang mematikan Yang memberi hidayah Yang memberi rizki anak Yang dapat mengangkat musibah Yang dapat memberikan manfaat Yang dapat menyembuhkan orang sakit Dan hal-hal lain yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini harus kita yakini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga ketika kita katakan tauhid ar-rububiyah maka berarti kita berupaya untuk memurnikan mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan yang telah kami sebutkan tadi adapun manakala salah satu dari apa yang telah kami sebutkan tadi diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala meyakini bahawa ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini dan lain sebagainya, maka berarti telah terjatuh dalam perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manakala seseorang memberikan salah satu dari kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyah ini kepada selainnya, maka berarti telah menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang meyakini bahawa ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan, yang mampu menghidupkan dan mematikan, yang mampu memberi rizki dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala maka berarti telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dan terjatuh dalam perbuatan syirik dalam hal ini syirik dalam rububiyah syirik dalam bab ar-rububiyah wal qism ats-tsani min anwa' at-tauhid tauhidul uluhiyah والمقصود أن تفرد الله بأفعالك أنت هذا غير توحيد الروبية توحيد الروبية أن تفرد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى من الخلق الملك التدبير لكن توحيد الألوهية معناه توحيد العبادة أن توحد الله بعبادتك بأفعالك فتوحد الله بالصلاة لا تصلي إلا لله وتوحد الله بالصيام لا تصم إلا لله والزكاة والحج وهكذا سائر العبادات كل العبادات لا تصرفها ولا تصرف شيئا منها إلا لله سبحانه وتعالى صلاة صيام الزكاة الحج الجهاد الذبح النذر الدعاء الاستغاثة الخوف الرجاء المحبة توكل الإنابة خشوع خضوع كل هذه العبادات التي تقوم بالجوارح على اليدين والقدمين واللسان والأذنين والعينين الذي تقوم بالجوارح والتي تقوم بالقلب كلها تكون لله وحده وبعض الناس اليوم لما لم يفهم هذه المسألة صرف شيئا من العبادات لغير الله وهو لا يدري وهو لا يشعر بعض الناس بعض المسلمين لما لم يعرف هذه الحقيقة صرف شيئا من العبادات لغير الله وهو لا يدري ليس معنى هذا أننا نكفره لأن بعض الناس جاهل بل كثير من الناس جاهل لكن نحن نريد أن نبين أهمية المعرفة والعلم فبعض الناس يصرف الدعاء لغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله إلى غير ذلك هذا من توحيد هذا من الشرك في الألوهية فلا بد من أو لا بد على المسلم أن يعرف حقيقة توحيد الألوهية أيضا نعم Jenis yang kedua adalah Tauhid al-uluhiyah Yaitu an tufridallah subhanahu wa ta'ala biaf'alika anta Engkau memurnikan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan perbuatanmu Berbeda dengan Tauhid al-rububiyah yaitu engkau memurnikan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid al-uluhiyah adalah kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memurnikan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah apakah itu salat puasa zakat haji dan seluruh amal ibadah yang ada di dalam agama ini maka semuanya harus dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya jangan sampai mempersembahkan ibadah tersebut atau salah satu dari ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mempersembahkan salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mempersembahkan atau jangan sampai mempersembahkan amalan jihad menyembelih, nadar, rasa takut, rasa harap rasa kecintaan, rasa inabah kembali secara mutlak, rasa khusyuk, rasa khudu', rasa rendah diri melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh semua ini dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena semuanya termasuk dari ibadah. Semua apa yang diucapkan oleh lisan kita, semua apa yang terbetik dalam benak kita atau kalbu kita. Semua apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita terkait dengan amalan-amalan ibadah ini. Semuanya harus dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan tidak diperbolehkan dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin tidak memahami permasalahan ini. Sebahagian kaum muslimin tidak memahami hakikat tauhid al-uluhiyah. Sehingga mempersembahkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ia tidak mengetahui bahawa itu adalah sebuah kesyirikan. Bukan berarti kita mengkafirkannya, tidak. Karena tidak jarang dari kaum muslimin yang melakukan hal tersebut karena kebodohan, karena jauh dari ilmu. Sebahagian dari mereka ada yang berdoa kepada selain Allah. Sebahagian mereka ada yang bernadar dengan selain Allah Subhanahu wa taala ataupun amalan-amalan ibadah yang lainnya. Manakala semua itu dipersembahkan diperuntukkan kepada selain Allah, maka berarti ia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Dalam hal ini adalah syirik al-uluhiyah. Maka dari itu sudah seharusnya bagi setiap muslim untuk benar-benar memahami tauhid al-uluhiyah ini agar supaya benar-benar memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah dan terselamatkan dari perbuatan syirik yaitu mempersembahkan sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala mempersembahkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala الدعوة إلى التوحيد أمرها عظيم ومن أجل هذا بعث الله الرسل الرسل أرسلهم الله وأنزل معهم كتبا لماذا؟ لتحقيق هذه الغاية العظيمة الدعوة إلى التوحيد ولذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه دعوة الرسل الرسل ما جاءوا لينازعوا الحكام والملوك لأن بعض الناس يتصور أن الأنبياء والرسل جاءوا لمصادمة الملوك وهذا غلط تفسير خاطئ الأنبياء والرسل جاءوا لتحقيق العبادة الملك حقق العبادة في نفسه في شعبه فليبقى على الملك نزول الملك طلوع الملك هذا أمر ليس داخلا في غاية الأنبياء والرسل الأنبياء والرسل جاءوا لتحقيق العبادة يطالبون المجتمع بتوحيد الله سبحانه وتعالى وسار على هذا جميع الرسل كلهم وآخرهم وخيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يطالب قريشا وغيرها بالتوحيد وافراد الله بالعباده ما قال لهم اتركوا سياده العرب واعطوني الملك ابدا انما جاء يطلب منهم التوحيد قولوا لا اله الا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب والعجم هكذا كان صلى الله عليه وسلم يطالبهم فأرسل الله الرسل من أجل التوحيد تحقيق التوحيد فنجد أن النبي أو الرسول يفتتح دعوته مع قومه بماذا يفتتح دعوته بماذا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كل الرسل دعوتهم تحقيق التوحيد هذا يبين لك يعطيك صورة تبين لك أهمية التوحيد وعظيم منزلته وتفريط الناس فيه نعم دعوة kepada توحيد merupakan perkara yang besar dalam agama ini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ke muka bumi ini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya melainkan dalam rangka untuk merealisasikan tujuan yang mulia ini mengajak mereka kepada tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul guna menyeru mereka Hendaknya kalian semua beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kalian semua meninggalkan segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sesungguhnya dakwah yang dilakukan oleh para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada segedap umat manusia. Dakwah para rasul bukanlah dakwah untuk memberontak terhadap penguasa. Dakwah para rasul bukanlah dakwah yang mengajak manusia untuk menentang dan memerangi pemerintahnya. Sungguh ini merupakan penafsiran yang salah terhadap dakwah para rasul apabila ia memahami bahwa dakwah para rasul itu adalah untuk tujuan kekuasaan. Karena Urusan kekuasaan Dengan penguasa Urusan Seseorang Dengan jabatannya Tidaklah terkait langsung dengan Para Rasul Para Rasul yang diutus oleh Allah Para Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka semua Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka semua untuk mengajak seluruh umat manusia, baik dari kalangan pemerintah ataupun dari kalangan rakyat jelata, untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, mempersembahkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya. Semua Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mulai Rasul yang pertama hingga Rasul yang terakhir. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah tauhid. Mengajak umat manusia untuk beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah kaum Quraisy beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum Quraisy ketika itu untuk memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa taala memurnikan memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa taala mengajak kaum Quraisy untuk meninggalkan perbuatan syirik melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam perjalanan beliau alaihi salatu wassalam belum pernah beliau mengajak untuk memberontak terhadap pemimpin masyarakat Arab ketika itu. Kita, kita tidak melihat bahawa beliau alaihi salatu wassalam meminta kekuasaan agar menjadi pemimpin Quraisy ataupun Arab ketika itu. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan kepada kaum Quraisy ketika itu, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah oleh kalian semua la ilaha illallah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Pasti kalian akan menang, pasti kalian akan beruntung. Qul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuasaan kepada kalian, kemampuan untuk menguasai orang-orang Arab dan orang-orang ajam Allah akan berikan kekuasaan atau dunia Demikianlah para nabi dan rasul mereka semua melancarkan dakwahnya untuk mengajak umat manusia mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam sejarah seorang rasul, seorang nabi ketika memulai dakwahnya kepada masing-masing kaumnya memulainya dengan ajakan kepada tauhid dan ajakan untuk meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim wa ila adin akhahum huda dan kepada kaum Ad Allah Subhanahu wa taala mengutus saudara mereka salah seorang dari mereka Nabi Hud alaihi salam untuk menyampaikan kepada mereka u'budullaha ma min ilahin ghairuhu Beribadahlah kalian semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah. Tidak ada yang berhak diibadahi oleh kalian. Melainkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan terkait dengan kaum Thamud. Wa ila Thamud akhahum salih. Dan kepada kaum Thamud. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus salah seorang dari mereka yang bernama Saleh. Mengajak kaumnya. U'budullah malakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian semata-mata hanya kepada Allah. Tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kepada masyarakat Madian. Wa ila madyana akhahum syu'aibah. Kepada masyarakat Madian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus salah seorang dari mereka yang bernama Nabi Shu'aib Ia pun berkata kepada kaumnya U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu Beribadahlah kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh tidak ada bagi kalian Sesembahan yang berhak untuk diibadahi Selain Allah subhanahu wa ta'ala Ini semua menunjukkan bahawa tauhid merupakan amalan yang sangat mulia. Ad-da'wah ila tauhid, berdakwah kepada tauhid merupakan amalan yang mulia. Kedudukannya pun sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan itulah misi diutusnya para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini yaitu untuk mengajak umat manusia kepada tauhid dan mencegah mereka dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. أيضا مما يدل على عظيم منزلة التوحيد في الإسلام أن الله خلق الخلق لأجله فيقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس أي إلا ليوحدون ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني قال ابن عباس أي إلا ليوحدوني لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد فخلق الله الخلق من أجل هذه الغاية العظيمة أقام الله عز وجل الجنة وأقام الله النار جزاء للتوحيد فالموحدون يجزيهم الله الجنة والمشركون المكذبون يجزيهم الله النار نسأل الله السلامة العافية حتى القرآن كله بالتوحيد أوامر ونواهي وقصص وأحكام كله بالتوحيد يقول العلامة ابن القيم رحمه الله القرآن موضوعه ثلاثة مواضيع كلها في التوحيد الموضوع الأول أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا الموضوع الأول موضوع الثاني في بيان عاقبة الموحدين في الدنيا والآخرة وعاقبة المشركين في الدنيا والآخرة عاقبة الموحدين في الدنيا والآخرة في الدنيا كيف نجاهم الله من الخزي وفي الآخرة كيف أدخلهم الجنة وقصص في المشركين كيف أخزاهم الله في الدنيا وكيف أخزاهم الله في الآخرة هذا الموضوع الثاني الموضوع الثالث الأحكام من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك وهذه تتحقق بها أو يتحقق بها التوحيد نعم. Demikian pula yang menunjukkan tentang agungnya kedudukan tauhid adalah Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluk ini melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini melainkan untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Melainkan hanya untuk beribadah kepada aku Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Ketika mentafsirkan kalimat Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ketika menafsirkan kalimat liya'budun ay liyuwahhiduni yang dimaksud dengan liya'budun untuk beribadah kepadaku adalah liyuwahhiduni agar mereka mentauhidkan aku memurnikan ibadah hanya untukku kata Allah Subhanahu wa taala karena sebuah ibadah tidaklah mungkin ternilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan bid tauhid melainkan ketika dibangun salah satunya di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-jannah dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan an-nar dalam rangka sebagai balasan at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala membalas al-muwahhidun orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-jannah. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang musyrik, orang-orang kafir dengan dimasukkan ke dalam annar. Ini semua menunjukkan betapa mulianya at-tauhid. Ini semua menunjukkan betapa bahayanya kesyirikan. Bahkan Al-Qur'anul Karim semuanya mengandung at-tauhid perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, bahkan kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, semuanya bermuara kepada At-Tauhid. Mengajak kepada Tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan Al-Qur'anul Karim memuat tiga prinsip penting yang semuanya adalah tauhid. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim Perintah kepada Tauhid dan larangan dari kesyirikan Perintah-perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim Dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim Maka kembalinya kepada Tauhid Ujung-ujungnya kesudahannya adalah Agar Memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dan meninggalkan kesyirikan meninggalkan perbuatan menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah dan rabb kamu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadamu alla ta'budu illa iyyah agar kamu tidaklah beribadah melainkan hanya kepadanya semata. Yang kedua, bahwa Al-Quranul Karim menjelaskan tentang kesudahan orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan kesudahan orang-orang musyrik. Poin yang kedua, prinsip yang kedua adalah banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesudahan orang-orang yang bertauhid Demikian pula kesudahan orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan al-muwahhidun, orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Allah sebutkan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka di dunia. Allah selamatkan mereka dari kehinaan. Demikian pula di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawa mereka akan masuk ke dalam al-jannah. Sebaliknya, kaum musyrikin, kesudahan mereka di dunia dan di akhirat adalah kehinaan. Di dunia hidup mereka hina, karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka kepadanya. Di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam an-nar kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Yang ketiga adalah al-ahkam. Al-Qur'anul Karim banyak memuat tentang hukum-hukum apakah terkait dengan permasalahan salat, puasa, zakat dan yang lainnya. Semua itu ujung-ujungnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan at-tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar menjauhkan diri dari kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Wa fil muqabil aidan amru syirk amru 'azim. A'zam ma 'usiya Allah bihi huwa syirk. أعظم معصية لأنه انتهاك لحقه سبحانه وتعالى وأصل الشرك طارئ على بني آدم أصل بني آدم نشأوا على التوحيد قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون أي ألف سنة كلهم على التوحيد حتى نشأ فيهم أناس صالحون خمسة رجال صالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر خمسة رجال صالحون هؤلاء الخمسة كانوا صالحين عبادا ثم ماتوا فجاء الشيطان بالمناسبة الشيطان نفسه طويل مشاريعه طويلة ما عنده مانع أن يبدأ بمشروع ينتهي بعد 300 سنة 400 سنة 500 سنة فجاء الشيطان إلى ذرية هؤلاء الصالحين فاقترح عليهم اقتراحا وقال لهم ابنوا تماثيل لهؤلاء الصالحين تتذكرون بها عبادتهم وسيرتهم يعني من أجل أن تقتدوا بهم كلما رأيتم التماثيل نشطتم للعبادة فقبل الأبناء بهذا الشيء وبنوا أصناما وتماثيل ثم بعد أيال جاءهم الشيطان وقال إن أباكم أو إن آباءكم كانوا يعبدون هذه التماثيل فعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى والناس عندما يعبدون التماثيل لا يعبدون التماثيل لأنها أحجار أو أشجار يعبدونها لأنها تمثل أرواح رجال صالحين فيقولون نحن نبني تماثيل تكون هياكل لأرواح الصالحين فتأتي الأرواح وتحل في هذه الهياكل ثم بعد ذلك ندعوها ونطلب منها ونتقرب إليها فتستجيب لنا فكل من عبد الصنم فإنما يعبده لأنه يعتقد أنه يخاطب رجلا صالحا نعم Adapun lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Kesyirikan merupakan perbuatan yang sangat berbahaya sekali dalam kehidupan ini. Syirik merupakan larangan terbesar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesyirikan berarti telah merendahkan dan menjatuhkan Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan makhluk mensejajarkan sesuatu yang lemah kepada zat yang maha kuat Allah Subhanahu wa taala Umat manusia ini pada asalnya berada di atas tauhid dan kesyirikan adalah sesuatu yang ter terhitung baru yang datang dalam kehidupan mereka disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa antara Adam alaihi salam dengan Nuh alaihi salam asyratu qurun 10 abad lamanya yaitu 1000 tahun lamanya umat manusia ketika itu hidup di atas tauhid mereka semua adalah muwahhidun Orang-orang yang senantiasa berada di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan. Hingga akhirnya hidup di tengah-tengah umat manusia orang-orang saleh. Mereka ada lima orang yang dikenal akan dadahnya dan dikenal akan kesoleh. Mereka adalah Wad, Suwa, Yaguth, Ya'ub dan Nasr lima orang saleh yang hidup di masa itu. Orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan saleh. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki masing-masing dari orang-orang saleh tersebut meninggal dunia dalam waktu yang tidak berjauhan. Satu demi satu dari mereka meninggal dunia. Orang-orang yang sangat dicintai oleh masyarakatnya. Orang-orang yang sangat dekat dengan umatnya. Yang senantiasa membimbing mereka kepada kebenaran. Dan senantiasa mengarahkan mereka kepada jalan yang benar. Sehingga mereka benar-benar terasa Dan merasa kehilangan Dengan meninggalnya lima orang soleh tersebut Disinilah syaitan Berusaha untuk Masuk ke tengah-tengah mereka Dan menyebarkan subhat Di tengah-tengah mereka Dan tentu Syaitan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, menyesatkan Bani Adam. Dia terus berjuang menjalankan program-program penyesatan umat manusia. Walaupun mungkin program itu hasilnya bisa didapat 300, 400 atau 500 tahun ke depan. Dengan gigih ia terus berusaha menyesatkan umat manusia. Maka syaitan datang kepada mereka, kepada keturunannya, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ditinggal oleh lima orang soleh tersebut. Syaitan membisikkan, buatlah untuk lima orang soleh tersebut monumen-monumen dalam rangka untuk mengenang bagaimana dahulu orang-orang soleh tersebut beribadah dalam rangka untuk mengingat wujangan-wujangan mereka, nasihat-nasihat mereka. Harapannya dengan melihat monumen dalam bentuk patung ataupun gambar-gambar mereka mengingatkan kita semua akan perjalanan hidup orang-orang soleh tadi sehingga semakin mendorong semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menapak jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang soleh tadi maka akhirnya mereka membuat patung atau gambar orang-orang orang-orang soleh tersebut tidak ada lain tujuannya adalah dalam rangka untuk semakin membangkitkan semangat mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada lain tujuannya melainkan agar dengan melihat patung atau gambar-gambar mereka ingat akan nasihat dan wejangan-wejangan mereka sehingga bisa menapak jalan yang mereka telah tempuh. Generasi ini berjalan di atas kondisi tersebut Jauh dari kesyirikan Namun setelah berjalannya waktu Dan generasi tersebut telah meninggal Datanglah generasi-generasi baru yang tidak mengerti Mengapa dahulu bapak-bapak mereka membuat patung Ataupun gambar-gambar orang-orang soleh tadi Syaitan pun membisikkan kepada mereka Mereka bahawa dahulu babak-babak kalian di dalam membuat patung-patung ataupun gambar-gambar tersebut tiada lain tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya. Maka akhirnya generasi-generasi baru itu pun beribadah kepada orang-orang soleh tadi yang dalam bentuk patung-patung ataupun berhala. ataupun gambar-gambar yang ada di tengah-tengah mereka. Terjadilah kesyirikan pertama kali di muka bumi ini. Dan perlu diketahui ketika seseorang atau sebuah umat menyembah berhala, menyembah patung dan yang semisalnya Sungguh bukan karena semata-mata ia sebagai berhala, bukan semata-mata ia sebagai patung. Akan tetapi karena sebuah keyakinan bahwa berhala-berhala tersebut, patung-patung tersebut merupakan perwujudan dari ruh-ruh orang-orang soleh tersebut. Muncul keyakinan akhirnya bahwa ruh-ruh orang soleh tadi memungkinkan untuk menyatu dengan patung-patung atau berhala-berhala tadi. Akhirnya ia berdoa meminta kepada patung-patung tersebut. Ia mempersembahkan ibadah kepada patung-patung tersebut. Maka dari itu Orang-orang yang menyembah berhala dan yang semisalnya Sungguh apabila diteliti lebih lanjut mereka tidaklah menyembah berhala itu semata-mata karena ia berhala, semata-mata ia sebagai patung. Namun mayoritasnya patung-patung atau berhala-berhala itu sebatas sebatas haikal, sebatas monumen dalam rangka untuk menyambung atau masuknya ruh-ruh orang soleh tadi ke dalamnya. وعاقبة الشرك خطيرة جدا عاقبة الشرك عظيمة نهاية أهله وخيمة فالمشرك إذا مات على الشرك عاقبته أنه يخلد في النار نسأل الله السلامة والعافية قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أي المشركين وما للظالمين من أنصار فالمشرك يخلد في النار كم يبقى في النار كم يبقى في النار سنة سنتين ثلاث مئة سنة مئتين ثلاث ألف ألفين ثلاثة آلاف كم يبقى يبقى أبد الدهور والعصور وهو في النار مأواه النار فراشه من نار طعامه من نار و حياته في نار نسأل الله السلامة العافية نسأل الله أن يقبضنا وإياكم على التوحيد فإذا عاقبة المشرك عاقبة خطيرة المسلم إذا مات على الإسلام والتوحيد فإن كان مات على التقوى فهو على خير وإن مات على المعاصي التي هي تحت الشرك دون الشرك فهذه المعاصي كما هو معتقدنا نحن أهل السنة والجماعة لا نقول إنها تدخله النار ولا نقول يعفو الله عنها ويدخله الجنة ولكن نقول هو على خطر عظيم وهو إلى المشيئة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر له سبحانه وتعالى وإن شاء عذبه في النار ثم يدخله الجنة لكن المشرك الذي بعث وهو مشرك يعبد الأصنام والأوثان يعبد الصنم يعبد الشمس يعبد الحجر يعبد الشجر يعبد القمر يعبد البشر يعبد النار أو يعبد غير هؤلاء حتى الآن هناك من يعبد الفئران نسأل الله السلامة العافية فهؤلاء من عبد غير الله هؤلاء كلهم في النار يخلدون في النار نسأل الله السلامة والعافية هذه من أعظم عواقب الشرك نعم. akibat kesyirikan sangatlah dahsyat sekali kesudahan para pelaku kesyirikan sangatlah mengenaskan seorang yang musyrik yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala kesudahannya adalah annar Allah masukkan ke dalam neraka kekal abadi di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahum annar wa ma lidh min ansar sesungguhnya seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah telah mengharamkan baginya al-jannah wa ma'wahumun nar dan tempat kembalinya adalah neraka an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu maksudnya adalah para pelaku kesyirikan min ansar dari para penolong Mereka kaum musyrikin kekal abadi di dalam an-nar. Selama-lamanya di dalam an-nar. Berapa lamakah mereka berada di dalam an-nar tersebut? Apakah dua tahun, tiga tahun, seratus tahun, dua ratus tahun, seribu tahun, tiga ribu tahun? Berapa lamakah mereka tinggal di dalam an-nar? Mereka akan tinggal di dalam annar tersebut untuk selama-lamanya. Tempat tidur mereka adalah annar. Makanan mereka di dalam annar. Kehidupan mereka di dalam annar. Mereka berada di dalam annar. di dalam api neraka untuk selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah di atas tauhid dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari kesyirikan. Seorang muslim al-muwahhid, seorang muslim lagi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua jenis. Ada seorang muslim muwahid yang hidupnya senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka apabila ia meninggal dunia, ia ala khairin azim. Ia berada di atas kebaikan dan ketika seorang muslim muwahhid tersebut tergoda dalam kehidupannya oleh kemaksiatan dia terperangkap ke dalam kemaksiatan di bawah dosa syirik maka kita tidak mengatakan dia pasti masuk ke dalam neraka masuk ke dalam annar dan kita pun tidak mengatakan pasti dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Seorang muslim muwahid Namun meninggal dunia Di atas kemaksiatan Di bawah dosa syirik Belum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia ala khatarin azim Berada di atas Bahaya Karena dia terjatuh dalam dosa besar Dan belum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala tahta masyiatillah. In syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabahu. Thumma adkhalahu al-jannah. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni dosa-dosanya, maka ia pun akan terampuni dosa-dosa kemaksiatannya tersebut dan masuk ke dalam al-jannah tanpa melalui azab atau siksaan terlebih dahulu. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab menyiksa orang tersebut terlebih dahulu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya terlebih dahulu namun tempat kesudahannya adalah al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam al-jannah Karena dia adalah seorang yang muwahid Berbeda dengan seorang musyrik Kehidupannya sengsara Seorang musyrik kekal abadi di dalam an-nar apabila meninggal dunia di atas kesyirikannya itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya Apakah ia dalam kesyirikannya itu Menyembah bebatuan Menyembah pepohonan Menyembah matahari dan bulan Menyembah manusia Menyembah apa saja yang ada di muka bumi ini Di alam semesta ini selain Allah Ataupun bahkan ada di antara manusia yang menyembah tikus Maka Maka semua itu adalah kesyirikan dan pelakunya kekal abadi di dalam an-nar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari kesyirikan. فالشرك عاقبته خطيرة وعاقبته عظيمة والواجب على الإنسان أن يحذر من هذا الشرك وأن يخاف الله أن يخاف على نفسه منه فإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنه ذو منزلة عالية وعظيمة فهو أبو الموحدين وهو الذي حطم الأصنام بيده وهو الذي ناظر المشركين فأفحمهم وهو الذي علم ذريته التوحيد وشعائر التوحيد ومن ذلك الختان وغير ذلك ومع هذا كان يدعو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام فقال واجنبني وبنيا أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فالواجب على المسلم أن يحذر من صرف العبادة لغير الله عز وجل وأن يحذر من أن يفتتن بالصالحين وأن يتخذهم واسطة فيما بينهم وبين الله عز وجل كما يفعل بعض الناس كما يفعل بعض الناس وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى maka kesyirikan akibatnya sangat berbahaya sekali sehingga wajib bagi setiap insan untuk benar-benar waspada dari kesyirikan ini. Wajib bagi setiap insan untuk merasa khawatir dan takut terjatuh, terjerumus, terperangkap ke dalam kesyirikan tersebut. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau adalah seorang yang sangat mulia, yang sangat memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Beliau adalah Abdul Muwahhidin, ayahnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Beliau adalah orang yang memperjuangkan tauhid. Beliau adalah orang yang mengajak diskusi kaumnya tentang tauhid, mengajak mereka untuk bertauhid dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang yang tiada henti-hentinya mendidik dan membina keturunannya, anak cucunya di atas tauhid dan di atas syiar-syiar tauhid. Walau demikian, Walau demikian tingginya kedudukan Nabi Allah Ibrahim Dan walau demikian tingginya perhatian beliau terhadap Tauhid Dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya Beliau masih berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wajnubni Wabaniya an na'budal asnam Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas Ya Allah Ya Allah Jauhkanlah aku dan keturunanku dari perbuatan menyembah atau beribadah kepada berhala. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Betapapun tingginya kedudukan beliau dan betapa tingginya perjuangan beliau untuk menegakkan tauhid namun tetap merasa khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala maka tentunya kita semua lebih dari itu sudah sepatutnya bagi kita kekhawatiran dan rasa takut kita untuk terjatuh kepada kepada kesyirikan melebihi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sehingga haruslah bagi kita untuk senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan kesyirikan. Di antara kesyirikan yang terjadi adalah kesyirikan terkait dengan orang-orang saleh. Manakala orang-orang saleh tersebut diyakini sebagai wasitah, sebagai perantara antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia. Insyaallah kita akan jelaskan ini semua. فبعض الناس إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يرى أنه إذا دعا الله أنه أساء الأدب وهذا من تلبيس الشيطان الشيطان يقول له الناس لا يدخلون على الملوك مباشرة حتى يجعلوا فيما بينهم بين الملوك واسطة وفعلا يلبس عليه الشيطان فيذهب إلى الصالحين أو من يقال عنهم صالحون فيتخذهم واسطة فيصرف هو دعاءه لهذا الميت ويعتقد أن الميت يرفع حاجته إلى الله فيدعوه من دون الله يدعوه يستغيث به يطلب منه المدد يطلب منه الولد يطلب منه شفاء المريض يطلب منه رد الغائب يطلب منه العافية يطلب منه توسعة الرزق يطلب منه النصر على العدو يطلب منه مغفرة الذنوب يطلب منه كل ما يقدر عليه ويعتقد أن الولي يرفع حاجته إلى الله سبحانه وتعالى اتخاذ الوسائط قال العلماء هذا كفر باتفاق العلماء كل علماء أهل السنة متفقون على أن هذا كفر مخرج من الإسلام نسأل الله السلامة العافية ولذلك ذكره العلماء من نواقض الإسلام الناقض الثاني اتخاذ الوسائط فيما بينك وبين الله تدعوهم وتذبح لهم وتنذر لهم وكما قال الله عز وجل عن مشركي العرب ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى di antara manusia ketika hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dia merasa apabila langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu permintaan atau suatu permohonan dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan salah satu talbis salah satu syubhat, salah satu bisikan dari bisikan-bisikan syaitan. Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan seorang raja di dunia ini. Manakala ada seorang rakyat yang langsung meminta kepadanya dianggap tidak sopan. Ketika hendak menyampaikan permohonan kepada raja haruslah melalui orang dekat raja sehingga dengan itu permohonannya akan sampai kepada raja dan akan cepat terkabulkan. Maka akhirnya dia pun menerapkan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap berdoa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang tidak pantas. Haruslah melalui perantara yang seringkali dijadikan sementara di, dijadikan perantara adalah orang saleh yang telah meninggal dunia. Ia pun pergi ke kuburan oleh orang soleh tersebut. Berdoa kepadanya. Memohon kepadanya. Agar diberi rizki. Agar diberi pertolongan, diberi bantuan. Agar dikembalikan orang yang orang yang hilang agar diberi kesembuhan, agar diberi kemenangan dari musuh dan lain sebagainya. Dengan harapan orang soleh yang telah meninggal dunia dan berada di alam kubur tersebut dapat menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berkeyakinan dengan keyakinan yang kuat bahwa orang bahwa orang soleh tersebut pasti akan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahawa ini adalah kekufuran Bittifakil ulama dengan kesepakatan para ulama Ini adalah kesyirikan yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam Sehingga di antara para ulama Ada yang memasukkan perbuatan ini termasuk dari pembatal keislaman Yaitu pembatal keislaman yang kedua Yaitu menjadikan sesuatu sebagai perantara bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang musyrik terkait apa yang mereka lakukan, terkait keyakinan mereka. Mereka mengatakan haula'i syafa'una. Mereka adalah pemberi syafaat, pemberi syafaat, orang-orang yang bisa menyampaikan keinginan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin meyakini bahawa berhala-berhala itu adalah sesuatu yang dapat mendekatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka melainkan karena mereka dapat mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya kesyirikan yang terjadi pada kaum Quraisy, kesyirikan yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka. نحمد الله عز وجل الذي يسر بهذا اللقاء معكم ونشكركم جميعا ونشكر المنسقين لهذه الكلمة وهذا اللقاء ونحن إن شاء الله تعالى على أمل ورجاء من الله عز وجل أن نلتقي معكم بعد المغرب بعد صلاة المغرب في موضوع ثاني نترككم للاستراحة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى Alhamdulillah atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam pertemuan ini dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap pihak yang membantu terlaksananya acara yang mulia ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk melanjutkan pertemuan kita uh, setelah salat maghrib insyaallah taala sampai di sini wallahul muwafiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin